Etiopikoak da festivala bat hili batean. Gauzak e, eh, urbiltasun batean bizitzen dira ere, eta, eta gauzak e, behaz e, eh, ola hilian bizitzen dira. Bardira gertekariak badira fakultatean, eta baionetipian, eta memento berian, bolianderia batean, izaiten alda e, gertekari bat goizeko hau ameketan, mandezaun, jendeko ogia erosten duterarik. Kasi galdu dugu espazio publikoan ez gauzen egitea edo egiteko ahala. Eta etxupikoen bidez, uh, eh, astapenetik, bai gure sedea zen, zina ziriaren uh, eh, nolapait bezeskuratzea. Gertakari, uh, eh, tipi batzu egin ez ezta, pentsatu behar, uh, zuna didate iten gula bai honan, eta ala golpe batez, uh, bat dira gauzak ez benetan, eta eta hori ez bate. Zer da, geolitatea, da, uh, edo haklizanek uh, du, Horako zeita, eh, bai, eh, badakit aldatzen alnaizela eh, bestearekin trukaketak ukaitez, edo bestearekin eh, trukatzean, e, baina, eh, ara, ez da, ez dut horregatik, ene izaera eta ene nortasuna galduko. Eta, eta berastasun bat izanen da, hori erraiten du. Eta Patrick Samoazok eh, garatzen du, berak uste du, ahonditzen girela gaur egun, Eh, bai gure uh, eh, arbol genealogikoaren arabera, eh, hori eh, normal, deneko dakigu, baina baita ere gure erlazioen arabera, beraz nola gure dizian, nola zeharkatzen dugun nor, topatzen dugun norekin mm. ikasten, tukatzen dugun, eta eta horrek gure mortasuna eraikitzen duela.